Bu nəsiyyətimizi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisi ilə başlamaq istəyirik. İmam Buxarinin öz səhiyində rəvayət etdiyi hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. İnnəd dinə yusr və lən yüşəddəd dinə əhədun illə qaləbəh Həqiqətən bu din asan bir dindir. Dini çətinləşdirən elə bir kimsə yoxdur ki, din onu üstələməsin. Hədisin şərhində deyilir ki, bu dini çətinləşdirən kimsə işini cəncələ salar və sonda etdiyi əməli ya tam olaraq, ya da bir qismini tərk edər. İndi gəlin baxaq görək, elm əhlindən kimlər bu dini çətinləşdirib, axırda da özünü cəncələ salıb. Yadınıza gəlirsə, 2014-cü ildə bir qrup elm əhli yığışıb barəmizdə qərar çıxarmışdı. Sonra məlum oldu ki, onların dördündən başqa hamısı sadəcə olaraq bizim yanlış rəydə olduğumuzu güman edib, bizi islah etmək istəyib. Bu üzdən də cəmaata bizim yanlış fikrimizdən uzaq durmağı məsləhət görüblər. Onlardan heç biri heç yerdə bizim bidətçi olduğumuzu deməyib. Cəmaatı bizim kitablardan, ələl xüsusda Qurani kərimin tərcüməsini oxumaqdan çəkindirməyiblər. Əlbəttə ki, biz bu addımı qismən də olsa müsbət hesab edirik. Yəni, mömin möminin güzgüsüdür. Onu yallış addım atmağa qoymaz. Niyə qismən deyirik? Çünki düşünürük ki, bu islah öz aramızda olmalı idi. Həqiqətən, indiyə dək, nə vaxt bizə nəsiyyət edilibsə və bu nəsiyyət dəlil subutla əsaslandırılıbsa, o nəsiyyəti qəbul etmişik. Məsələn, Quranın mənaca tərcüməsinin yoxlamasında 14 mədinə tələbəsi iştirak edib. Hamısının da gözəl nəsiyyətlərini nəzərə alıb, buraxdığımız nöqsanları düzətmişik. Həmsinin 30-a yaxın tələbə aramızdakı jurnalistə baş qoşmamağa nəsiyyət edib. 15 il ərzində ona baş qoşmamışıq, indi də heç baş qoşmuruq. Necə deyərlər, Əsmə'u cəciətən və lə ərə tihnə. İstisna etdiyimiz dörd nəfərə gəlincə. Bu iki il ərzində biz onların bizim qəsdimizə durduqlarını, cəmaat arasında, qəzətlərdə və mediada bizim əleyhimizə ağıllarına gələn böhtanları danışdıqlarının və yazdıqlarının şahidi olmuşuq və oluruq da. Yalnız bu dörd nəfər təhzir məsələsində ifrata varmaqla bizi bidətçi adlandırmış, öz saytlarından bizim kitabları çıxarmış və cəmaata onları oxumağa qadağan etmişdir. Allah onlara hidayət versin. Onlar da bizim müsəlman qardaşlarımızdır. Sadəcə olaraq, təhzir yaxud cərh və tədil məsələlərində həddi aşmaqla həddadi mənhəcinə olduqca çox yaxınlaşmışlar. Əgər tövbə edib tutduqları mənhəzdən dönməsələr, təbii ki, sonda həddadilərin Azərbaycan nümayəndələrinə çevriləcək. Cəmaatı parçalayan bir dəstə kimi yadda qalacaq və nəhayət bədbəxt olacaqlar. Bu xüsusda İmam Muslimin rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üç dəfə təkrar təkrar demişdir. Hələkəl mütənattiun Allahın asan buyurduğu bu dini çətinləşdirən kimsələr həlak oldu. Bu hədisdə çətinləşdirən kimsələr deyildikdə, istər dini, istərsə dünyəvi işlərdə, istər sözü ilə, istərsə də əməli ilə sərt olub həddi aşanlar, ha belə özlərinə aid olmayan işlərə qarışan və ağlının kəsmədiyi işləri müzakirə edən kimsələr nəzərdə tutulur.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 صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء وخير الخطايين التوابون وطلاب العلم يجب أن يتعارف بينهم وإن شعر أحدهم من أخيه بخطأ اتصل به هاتفيا كتابيا ناقشه عما نسب إليه أحقا هذا المنسوب إليه أم باطل أما التمادي في إطلاع بالعلماء وسب لا يجوز